Jó reggelt! Ha később nézzük, akkor jó napot, jó estét! Ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János szimbolnék 14 éven aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Ez a Kejfej Jancsi minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ma 2022. október 12-e szerda van, a pontos idő 1 perccel múlott 418. Elérhetőségem 253 88 12, ez egy úgynevezett városi szám. 061 253 88 12. Nem csöng. Um, tulajdonképpen törölve. Minden reggel, amikor az ember ide bejön én, akkor abban a reményben jön be, hogy az egész világ ráfigyel. És az egész világra figyelek én? Talán fordított sorrendben. Valaminek az érdekében, hogy működjön egy nem működő lámpa, hogy lehessen segíteni valakinek, aki nem tud egy tubusból fokrémet kinyomni akinek beteg a férje Dunaújvárosban. Ha bekapcsolják a tévét, ha kinyitják a rádiót, ha internetes lapokat olvasnak, akkor abban arról szerezhetnek, vagy ezekből arról szerezhetnek tudomást, mit mondott Orbán Viktor, miről beszélgetett Vladimir Putyinnal. az újságok írnak az inflációról, amely egészen elképesztő méretű. Írnak a tanársztrájkról, az ukrán háborúról, and so on, and so on. Ehhez képest, mihez képest? A vasedényhez képest tegnap olyan történetek voltak, amelyek hétköznapiak. Megesnek akkor is, amikor van infláció, és megesnek akkor is, amikor nincs infláció. Megesnek akkor is, amikor a közelünkben háború dúl, és megesnek akkor is, amikor a közelünkben semmilyen háború nem dúl. Megesik akkor, ha van Covid, és megesik akkor, amikor nincs Covid, és megesik akkor, amikor az emberek azt se tudják, hogy mi fán terem a Covid. A Kejfej elvileg és gyakorlatilag mind a kettőről szól. Volt idő, hogy különbséget tett a kettő között valami bolga módon, ifjonti hívvel. Talán a világ dolgairól, a pártpolitikáról azt feltételeztem, hogy azt gondoltam, van különbség a kettő között, milyen szép a magyar nyelv, hogy az fontosabb, mint a tubus vagy a Dunaújvárosban beteg férj. Aztán fogtam magam, és nem haltam meg, fogtam magam, és nem bolondultam meg, és ha bár az értékrendszerem egy tízes skálán nem alakult át tízesre, kezdett a hétköznapi történetek jelentősége megnőni, független attól, hogy a Kejfej Jancsi mindig híres volt arról, hogy időnként gyöngyszemeket talál. Amihez persze önök kellenek. Egy élő lebonyolítású műsor, nem egy haló itt vagyok. Halló, itt vagyok, egy korszak terméke volt. Lejárt az ideje. Hogy a kejfejjelcsének lejár-e az ideje, kizárólag akkor jár le, ha én megbolondulok vagy meghalok. Mindig lesz tubus. Mindig lesz Dunai városban egy beteg férj. Nem lesz mindig Covid, nem lesz mindig háború, és nem lesz mindig infláció. De milyen érdekes, hogy egy-két hallgatót és nézőt leszámítva a hétköznapi történetek az elmúlt időben jobban dominálták a műsort, mint az infláció, a háború, a Covid, a tanársztrájk. Ez egyébként némi intimitást is feltételez a műsor készítője és azok között, akik figyelemmel kísérik. Ez a, intimitás, ez a bizalom, ha tetszik, határozottan állítom, hogy jól esik nekem. Ma a 2022. október 12-e szerda van, elmúlott 418, 5 perccel elérhetőségem 061 253 88 12 látják, már kívülről tudom, miközben a Békás megyeri stúdió telefonszámát már nem tudnám megmondani. Annyi telefonszám van a fejemben, műsorral kapcsolatban, most éppen a 061 253 88 12 ragadt meg. Óhaj, sóhaj, panasz, rövid zene, aztán folytatom. Misunderstanding a Free után. Misunderstanding is my name. What I am is not a game. Such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. No explanation you can give that you or I believe, understand. Such a shame, no way to live, but hard to get away from misunderstanding. Misunderstanding. Only want to know the truth, make things clear, at least to some, not everyone. That can never happen on its own. Help me, other people, understand that I am not alone. Misunderstanding misunderstanding. Misunderstanding, stay away, stay far away from me and from those I love. You only want to fuck me up if you can, but I say no. Lovers need a lot of rest to give their all, to give their best. Mistakes are worthless, and misunderstandings worse. A game I will not play, a curse, misunderstanding, misunderstanding misunderstanding, misunderstanding. Love is real, love is here. The only thing I know for sure. Love lasts longer, have no fear. Only you have such a lure. Only you have such a lure? Only you have such a lure. Jöjjön a szendvics következő rétege. Hogy mivel telt a tegnap? Hát sok minden eltelt, egyebek között például azzal, hogy a VT-től kapott telefonomat beüzemeltem, amely idestúl legalább négy hónapja, három hónapja van ott hevert, és felszólított engem arra, hogy üzemeljen be. Amilyen mértékben én a dolgaimat tolom el magamtól, mondván, hogy egy ráérünk arra még, miközben nem vagyok egy patópál, hát arra szavak nincsenek. A dugulás elhárítástól kezdve egy telefon beüzemelésén át a Nespresso kávéfőzőn vízkövetlenítésén keresztül termékmegjelentést hallottak, én a saját Nespresso kávéfőzőmet képtelen vagyok vízkövesíteni, vagy vízkövetleníteni. Kigyullad egy sárga lámpa, akkor bele kell önteni valami több ezer forintos folyadékot, átmosni, átizélni, attól meg kell, hogy szűnjön. Nos, a nálam lévő kávéfőzőgép erre fittyet hány, egyáltalán nem érdekli őt a folyadék, vagy ha érdekli, akkor is ez a sárga lámpa, ez világít, így aztán elmegyek a világ végére, ami nem Bugyi Lázár János után szabadon, hanem a Cinkotai útot nagyon kedves nőkkel megbeszélem, hogy mi a helyzet, aztán visszakapom a gépet néhány ezer, nem túlságosan sok ezer forint leszurkolása mellett, mert a gépnek egyébként semmi baja nincs, kizárólag az, hogy kigyullad az a sárga izéje, ezért aztán a tejhabosító nem működik jól, a honpola pedig így iszza a kávét, vagy így szereti, ha pedig így szereti, akkor legyen neki jó. Hát legyen nekünk jó. Tegnap ezzel a telefonnal, ezzel termékmegjelenítés, az egész napomat eltöltöttem. Azt el nem tudják képzelni, ezt hosszan el tudnám mesélni, ez önmagában két-három műsoridő. Önmagában az, hogy itt ül ez a fránya kisfiú, Lakatos János, és ha odaadnám neki ezt a telefont, akkor 10 perc alatt megcsinálná azt, ami nekem tegnap egy egész délután és este alatt nem sikerült, akkor azt gondolnám, hogy a kurva életben, de lesz, szóval hogy jön ahhoz, hogy ő ért hozzá? Oké, ő nem ért ahhoz, amihez én értek, de az én szememben, amihez én értek, annak tegnap délután semmilyen jelentősége nem volt. Kizárólag annak volt jelentősége, amihez ő ért. Nem gondolom, hogy biztos, hogy ért hozzá, de feltételezem, hogy kurvára többet ért hozzá, mint én. De a kurtács is többet ér hozzá, aki talán most a gangon dohányzik. És általában a nálam 10-20-30-40 évvel fiatal a fiatalok. Egyáltalán hogy lehet valaki 40 évvel fiatalabb? A kurva életbe. De tényleg. Mind többet értenek a telefonhoz. Sikerült egy olyan nővel összehozni a sorsnak a Monparban, aki ráadásnak valami egészen elképesztő flagmasággal közölte velem, hogy ezt meg kell dugni valami olyan szerkezettel, ami ilyen szerkezettel én még életemben nem találkoztam. Soha a büdös életben. Azt mondta, hogy ez kizárt. Megnézte, nem volt. Azt mondta, hogy a doboz, hogy az előző telefonom dobozában az a kis izé megvan-e, Hát nekem annyi dobozom van, el nem tudják képzelni ennyi idő alatt, amíg én éltem. Hát az ember annyi doboz felhalmozott édeseim, hogy neki, Lakatos Jánosnak soha nem lesz annyi doboza. De bassza meg, ő tud valamit, amit én nem. Tegnap ez a kislány azt mondta, hogy ez kizár dolog, hogy nekem olyan kis izém ne legyen. Hát mondom neki, nézze, akkor én vagyok az első ember, akivel találkozott, akinek nincs ilyen kis izéje. Ráadásul, hogy a dolog legjelentéktelebb részét elmeséljem, eddig ezt a telefont használtam, most három telefon van nálam, tehát az egyszerűség kedvéért. Egy, kettő, három. Nagyon fontos ember vagyok. Legutóbb Gyárfás Tamással találkoztam, akinek ennyi telefonja volt. Az se tegnap volt. Beállította, és aztán megyek az autómhoz, és akkor rájövök arra, hogy de hiszen a parkolást az ezen indítottam, ezen már nem lehet leállítani. Ez működik, ezen meg nincs rajta. Akkor visszamegyek, ott a kislány valamiért beszélget velem, pedig hát ugye az apukája lehetnék, vagy a nagypapája, de nem rendezvúról volt szó. Mondom neki, hogy én most nem beszélgetnék, mert visszarolnék az autómhoz, hogy közben, miközben innen eljutok B-be, addig ne büntessenek meg, hiszen egyébként ugye itt most leállítottuk a parkolást, az autó ott áll, odáig el kell jutni. Nem mondanám, hogy tökéletesen értette, de azt se állítanám, hogy nagyon érdekelte. Szóval én még ilyen unott nőt, hát édeseim, szerintem, ha van unott világbajnokság, ez a kislány, ez ha ő elindul, szerintem senki ne induljon el. Nem tudom a nevét. Nem volt egyébként, tehát amit meg kellett csinálni, azt úgy többé-kevésbé megcsinálta. Mondta, amikor azt mondta, hogy nekem 1199 névjegy van a telefonomban, akkor egy pillanatra azért azt gondoltam, hogy összetévesztett engem Pintér Sándorral, vagy valaki mással, akinek a telefonja az valójában egy telefonkönyv. De hát gondoltam, hogy ha 1199, akkor 1199 majd lesz mit kitörölnem. És még mindig nem tartunk ott, amit el szeretnék önöknek mesélni. Ezzel elment az egész napom vagy az egész napomnak hát egy igen jelentős része. Akkor most jöjjön megint egy Iggy Pop szendvics. Ez a We Are The People. Aztán folytatom. We are the people without land. We are the people without tradition. we are the people who do not know how to die peacefully. 061 253 88 12 We are the thoughts of sorrow. Elmúlt fél nyolc. 061 253 88 12 We are the wisps of rulers and the jokers of kings. We are the people without right. We are the people who have known only lies and desperation. We are the people without a country a voice, or a mirror. We are the crystal gaze returned through the density and immensity of a berserk nation. We are the victims of the untold manifesto of the lack of depth of full and heavy emptiness. We are the people without sorrow who have moved beyond national pride and indifference to a parody of instinct. We are the people who are desperate. 061 253 88 12 Because it defies thought. We are the people who conceive our destruction and carry it out lawfully. We are the insects of someone else's thought. a casualty of daytime, nighttime, space, and God without race, nationality, or religion. We are the people, the people, the people. Nem telefonálnak, beszélek én. 061-253-88-12 Jelentem alásan, ma egy hónapos a Főnix madárként föltámadó kejfejancsi. Puszillak Milkovics! Soha nem lett volna föltámadó kejfejancsi, ha te nem vagy. Tényleg. Ahogy megadtál mindent a kezdet-kezdetén, úgy sikerült mindent el is venned. És miután azért az ember előbb-utóbb rájön arra, hogy a 44-es lábára nem jó a 43-as cipő, miután úgy lehetett maradni, hogy egy fillért nem keresek, ráadásul, amint hogy fizetésem az nincs, nagyjából egész nap dolgozhatok, a mögöttem lévők azok szintén elgebednek. Szembenéztem azzal a nyárral, amikor hát tavaly ugye nem tudom, hogy volt-e lékondi vagy nem, lehet, hogy lékondival együtt volt 80 fok, ilyen fekete függönyök mögött. Trencséni Dávidról jót vagy semmit, és a többiekről is. Végül is ott is voltam. Egy hónap. El nem tudják képzelni, hogy az itt lévő fiatalok, Galambos Ádám, Kurtács András és Lakatos Jánosnak mi melója van abban, hogy ez itt működik. Fogalmuk nincs. Amikor először azt mondtam a kurtásnak, amikor ide beléptem, hogy ez egy bútoraktár, úgy megsértődött, mint egy nő, aki két hétig készíti ki magát a velem való rendezvúra, és megjegyzést teszek a szemöldökére mindjárt vissza is vonultam. Tehát mondtam, hogy én ezt a butorraktárt se úgy gondoltam, de akkor már késő volt. Az elmúlt időben kiderült, hogy Kurtás András, aki egyébként egy gránit szilárdságú pacák, van neki lelke. Ezt egyébként eltelt nem tudom hány hónap jóformán év én ezt nem is tudtam. Hogy Lakatos Jánosnak van lelke, azt tudtam, mert néha bennült az autóban, és akkor semmi másról nem volt szó, szó csak a lelkére, és amikor valóban elmentünk vidékre, akkor meghallgathattam az összes történetét, ami ahhoz képest, mármint nőkkel, ahhoz képest, hogy ő hány éves, hát figyeljenek, nekem már nem lesz annyi nőm előre, mint amennyi kalandról beszámol. Oké, tele volt kudarccal. Hát ahogy kell, kudarc, kudarc hátán. Szerelmi bánat, szerelmi bánat hátán. Ott sírt a vállamon, de komolyan mondom, mint hogyha lett volna egy fiam. Komolyan, így hirtelen. Van nekem egy 24 éves lányom, és lett hirtelen egy nagyjából hasonló korú fiam. Nem mondanám, hogy ikrek, mert sok minden nem stimmel, meg hát van neki saját apja, meg anyja, meg van néhány testvére. Megszámolni se könnyű. De az, hogy itt ez itt ki fog alakulni, és szeptember 12-én után, én október 12-én így jövök ide, parkolni nehezebb, mint Békás megyeren, de ez az egyetlen dolog, ami talán hátrány, meg ott ingyen volt, de ha most ezzel jönnék elő, kibabrált módon elnézést a korábbi trivialitásokért, igazságtalan volnék. Így aztán ilyet nem is mondok. Egy hónap. Én nagyon büszke vagyok. Egyáltalán arra, hogy megkapaszkodott ebben a magyar lőzben. Édeseim, tízes skálán tízes. Magamtól vagyok talán a legkevésbé meghatódva, ez már összefüggésben van az élettapasztalatommal, gyérülő hajommal, szarkalábakkal és egyebekkel. Köszönöm, akik segítettek, olyan nagyon sokan nem hátráltattak, Kadarkai Endrével fog beszélgetni, vagy ő fog beszélgetni velem vasárnap a szavakon túlban, valószínűleg az is segítségére lesz a műsornak, hogy minél többen tudjanak róla. Marketing, reklám, egyebek ügyében nem állunk túl jól, maradjunk inkább a marketingben, de majd ebben is lesz változás. Step by step. Aki a kicsit nem becsüli, és akkor mondhatnék még hasonló közhelyeket. Ugye a Friderikus is mondta, hogy gondolkodik, hogy mit tudna tenni az érdekemben, de ezt már idéztem, mondtam, hívja meg, mondta, hogy ezt majd megbeszéli a három szerkesztőjével, akik vannak neki, amire mondtam, ez pont hárommal több, mint ami nekem van, de végül is, hogy egy hónapos műsorban egy történetet elmesélje kétszer, azért a szegénységi bizonyítvány. Jön a szendvics következő része, 061 253 8812 Ezt a Torkos Matildot, ezt tolom magam előtt, mert... Ne! 3 perc, 40 másodperc zene. Aztán jövök vissza. Megint jön a szalámi, kenyér, szalámi, kenyér, szalámi, kenyér, szalámi. Inflációs időkben. Nagy dolog ez emberek. 061 253 88 12. nem tudom megállni, hogy még egy történetet Torkos Matild előtt nem meséljek el önöknek, mert mindig paraszkodtak, hogy én itt nem mesélek maguknak, hát most aztán annyi mesélni valón van, biztos örültek volna a hétfőn, kedden így formában lettem volna. Történt, elvittem a honpolát Olaszországba. Nem állítanám, hogy én mindenre odafigyelek. Ezt, ebben sok mindennel megbádolható vagyok, azzal nem. Bergámóban sikerült egy olyan szállást foglalnom, ahol ezt először is már nagyon későn lehetett csak oda menni. Oké, okay, fölmentünk. Először is kiderült, ami velem még soha nem fordult elő, amióta booking.com-ozom, termékmegjelentést hallottak, sikerült egy olyan szállásra menni, ahol együtt laktunk a tulajjal. Mondhatni társbérletben, ő egy Afrikából származó arab ember volt, törte az angolt, hogy az olasz törte, azt nem tudom. Ez a honpolára nem gyakorolt minden szempontból pozitív hatást, bár tulajdonképpen a honpola ott megúszta, amikor ott zavarában forgalódott, hogy miért forgalódott zavarában, azt még elmondom, és még Torkos Matildra is ki kell, hogy térjek, de ahhoz még egy Marian Faithfult meghallgatunk. Szóval Addig forgolódott a honpola, amíg valami múzeális értékű gramafont majdnem lesodott. Na az volt az a pillanat, amikor a honpola hirtelen megdermett, mert azt gondolta, hogy jóból is megárt a sok. Maga a helység, amit egyébként nekem sikerült ezen a pont lefoglalnom, hát az egy ilyen, <clears throat> hát igen, igen. Végül is majdnem egy ágy volt benne, az majdnem elfoglalta a teljes helységet, onnan nyílt a fürdőszoba, onnan nyílt az udvar, tehát végül is azt nem lehetett mondani, nem volt neki ablaka. Ablaka volt. Amikor mondtam a pacáknak, aki volt a lakás, elnézést visszaadom, mert a nagy lendületben mindent leverek, köszönöm, hogy bezárnám az ajtót, mondta, hogy arra semmi szükség. Hát gondoltam, semmi szükség, semmi szükség, ám mire egyébként oda hogy semmi szükség nincs, addigra egy nagyon nyomatékos dolgot eh, tapasztalnom kellett, mindjárt amikor beléptünk, és ezt Lakatos Jánosnak sem meséltem még el így ebben a formában. Nevezetesen nem csak arról volt szó, hogy együtt lakunk a tulajjal, hanem együtt laktunk egy pitbullal is. Na most hát nézzék, hogy egy emberrel kell együtt laknom, aki a <laughs> galérián lakik, hát e, e, ez, ez, ez végül is egy kicsit meglepő volt. De a pitbull, <laughs> hát az, az nem fért a képbe. Szóval én ma már nem félek a kutyáktól, gyerekkoromban rettegtem tőlük, de hát, hogy a honpolára milyen hatást gyakorolt a pitbull, ez az Afrikából származó ember semmi ahhoz képest, mint amit a pitbull kiváltott, amire egyébként azt mondta a tulajdonosa, a gazdája, hogy egy nagyon szelíd állat. De hát ezt ugye ilyen alapon egy tigris is lehetett volna ott, és mondhatta volna, hogy hát a tigrisek általában embert tesznek, de ez, pünkt, ez a tigris, ez nem eszik ember, sőt, ez egy szica. Komolyan mondom, tehát ha a kijöttünk az ajtón, én mindig attól rettegtem, hogy nekem a honpolát az életem árán kell megmentenem, mert, me mert fel kell fognom azt a támadást, amit a pitbulltól fogok elszenvedni, de az igazság az, hogy se a pitbullal, se ebből ebben az emberrel soha többet nem találkoztam. Tehát amikor eljöttünk hajnalban, akkor se voltak jelen, de hogy milyen hatást gyakoroltak rám, hát azt most is tapasztalhatják, tehát azért nagyon súlyos volt. Na most a történetnek nincs vége, mert ez az ember, ez egy érzékeny ember volt, kutyája is biztos érzékeny volt, de vele nem beszélgettem, ugyanis a, ez az ember, nevezzük Palinak, egész egyszerűen közölte velem, hogy de hát ez a booking.com-ban termékmegjelentős halottak le van írva. Amit aztán utólag tapasztaltam, hogy igen, és egyébként aki ezt a szobát kiveszi, az együtt fog élni egy kutyával, de ez engem, én csak azt néztem, hogy ez a belvárosban van. Viszonylag olcsó, nem tudtam, hogy az olcsóságnak az az ára, hogy együtt lakom ezzel az emberrel, meg a pitbulljával. Ha tudtam volna, én bizisten áldoztam volna még néhány fillért arra, hogy ne kelljen, de a pali az teljesen igazolva volt, ott volt leírva fekete-fehéren, angolul, hogy egy kutya is van, és egy emberrel fogok együtt élni. Na, ez teljesen. Na most, amikor ezt elmeséltem a lányomnak, ő halára kacagta magát, a lányom per pillanatnyilag momentán Portóban tartózkodik, Tegnap kacagva hívott fel, már azt követően, hogy a réstájmot le sikerült győznie, vagy a résidőt a repülőgépnek, és elvitte a barátjával együtt Portóba, Nevezetesen közölte velem, fuldokolva a röhögéstől, hogy sikerült neki egy olyan szobát kivenni, ami német emberekkel. Tehát valami sharing eh, volt, ahol egyébként a német nyugdíjasok, akikkel ő együtt lakott, vagy együtt laktak, mert ma elhagyják a Helyet az ingatlant, azok életvitelszerűen élnek ebben a lakásban. Bementek a konyhába, bementek a fürdőszobába, mindenhol németek voltak. Ő egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy neki sikerült egy viszonylag olcsó és viszonylag jó helyen lévő lakást úgy kivennie, hogy közben ott több albérlő is van, és hát ezzel tegnap a telefonnal bebizonyosodott, hogy nem csak vér szerint irányom, hanem egyébként is. Na jó, egy zene és Torkos Matild. 061 253 88 12. known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist. Ett med vårt. Nem, jól csináltam. Jó, elnézést. 061-253-88-12 Óhaj, sóhaj, panasz, megjegyzés. Egyáltalán valaki akarja-e aláírni a jelenlétívet? ívet? olyan diszkrét ez a telefon. Unknown by many different names My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing to Help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight. az, hogy előtte rögzített műsorok vannak, ez szerintem én nagyon fontosnak találom. Ezek egészen más jellegű beszélgetések, mint azok, amelyek korábban telefonon készültek. Nem jobbak, nem rosszak, mások. Jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken nem lesz élő lebonyolítás a műsor. Szerdán Lendvo Ildikó és Mesterházi Attila, csütörtökön Gábor György lesz a vendégem, feltétlenül ő lesz a vendégem, a vele való beszélgetést hossz, holnap rögzítem Vizi Dávid, ez a, ha holnap vagy csütörtökön nézzük a műsort, akkor aznap Vizi Dáviddal ma találkozom. Ez tehát a jövő hét, az azt követő héten a Baksarolanddal való beszélgetés megy le hétfőn, és 31-én pedig a Torkos Matilda való beszélgetésnek lesz valamilyen emlékműve. Hogy milyen emlékművel lesz, azt még nem tudom megmondani. Torkos Matildot én nem ismertem korábban. Becsukod az ajtót, szívem? A Facebookon ismertem meg, tudtam, hogy újságíró. Egy hányattatott sorsú emberről van szó, akinek a hányattatott élete az elsősorban az elmúlt időben való hányattatottsága révén szakmai, egzisztenciális, egészségügyi válságok sorozata, és mindez a Facebookon relatíve visszafogottan közölve felkeltette az érdeklődésemet, és elsősorban az, amikor ez a munkáját elvesztő nő, aki talán azért kellett, hogy távozzon az Indextől, ahova azért ment át a magyar hangtól, miközben korábban alapvetően magyar nemzetes volt, és egy alapvetően jobboldali el köteleződés újságíróként volt számon tartva, miközben a 90-es években még SZDSZ közeli valaki volt, önkormányzati képviselő, vagy önkormányzati képviselőjelölt. Um, kereste a helyét, a férje meghalt, felnőtt gyerekei vannak, de saját magáról is törődni, gondoskodnia kell, és már viccesen vagy nem viccesen az volt felvetve, hogy takarítás is vállal, és a Facebookon egy egyébként igen jó nevű újságírónő, akinek a nevét akár mondhatnám, de nem vagyok benne biztos, hogy jó lenne, de ha megkérdezik, megmondom, kérdezte, hogy egyébként hozzá elmenne, a beszélgetésben ezt elmondtam, ami vele folyt, tegnap előtt rögzítettük, mondta, hogy szerinte az vicc volt. Egy másfél órás beszélgetés készült, 80 perc vagy 75 perc, nem életem főműve, de nagyon érdekes volt, és elsősorban miatta volt érdekes. Az a hányatatott sors, ami neki osztályrészű jutott az életében, vagy ami hányatatott sors, ami az elmúlt időszakban osztályrésze kellett, hogy legyen. Engem megfogott, és ahogy beszélt róla, hihetetlen érdekes volt. Ellentmondásos volt, már alatta. Utána nem volt jó nézni azt, ahogy Kurtács Andrással beszélgetett, mert általában ilyenkor az ember elválik a másiktól, de oké, együtt dohányoztak. Amikor elkapott a gangon, és egy meghatározó történettel kapcsolatban azt mondta, hogy ha gondolom, akkor most elmondja annak az igazi verzióját, az már kiborított, mert hát két perce álltunk fel a kamera elől, nehogy már utána két perccel azt mondja, hogy valaminek elmondja az igazi verzióját, ez nálam nem nagyon szokott a pozitív dolgok közé tartozni. A biztosítékot először akkor verte ki, amikor tegnap reggel felhívott, hogy ő ezt a beszélgetést szeretné, ha nem menne adásba. Én mától kezdve mindenkivel úgy kezdek beszélgetni, hogy megkérdezem, hogy mi kell ahhoz, hogy ő egyébként ezt letiltsa, vagy mi lenne akkor, hogyha egyébként letiltás helyett egyszerűen csak fölállna és elmenne. Ami miatt ő ezt a beszélgetést nem akarja, hogy adásba kerüljön, az az indok, az benne van, egyébként nem létezik. Ez természetesen egy tízes skálán tízes lenne akceptálható, hogyha nem lenne benne annyi munka, de ha egyébként ráutaló magatartással, amit az ember tanult annak idején még a jogi egyetemen, nem egyezett volna bele mindenbe, ami egyébként egy ilyen műsorhoz kell. Eljött, itt ült, tudta, hogy miről van szó, végigülte, majd. Ilyennel nagyon régen találkoztam. A telefonom mellett tegnap ez volt az, ami leginkább foglalkoztatott, és az, hogy bosszút állni biztos, hogy nem fogok rajta, de nem hagyom reagálatlanul. Még nem tudom, hogy október 31-én a vele való beszélgetés milyen formában lesz, de mindenféleképpen emléket állítok neki, ha másféleképpen nem, úgyhogy egy álló kép lesz, és ez lesz 80 percen keresztül, de nagy valószínűséggel passzív beszédbe fogom átrakni. Hát létszős küld el a hanganyagát passzív beszédbe rakom át, mert egy olyan történet ez, amit én szeretnék megosztani önökkel. Mindannyian gyarlók vagyunk. Az emberi gyarlóság az ott van minden hétköznapunkban, de ezt az emberi gyarlóságot ezt vállalni kell, és ennek a vállalhatatlanságát szeretném demonstrálni a Torkos Matilda való beszélgetésben, az ő vállalhatatlanságát. Hozzátéve, hogy azt követően, hogy letiltatta, vagy arra kért, hogy nem menjen adásba, ugyanúgy Facebookol tovább, mint korábban. Magyarul azt a módot, ahogy ő a közéletről beszél, azt változatlanul fenntartotta, miközben én egy tükröt raktam elé, ettől a tükörtől ilyet meg, vagy mindazt, ami a tükörből mások számára is látható. Ha pedig ezt követően ő ugyanúgy folytatja ezt a tevékenységet, én nem gondolom, hogy nekem meg kéne kegyelmeznem neki. Ki vagyok én, hogy megkegyelmezzek neki? Senki. De minden nap tükröt állítok, minden nap tükröt állítanak önök nekem. Nem áll módonban ezt a tükröt egész egyszerűen csak azért elfordítani, mert valakinek nem tetszik az a kép, ami benne jelentkezik. Van még időm, dolgozhatok rajta, de ez a tenapi történet, ez mélységesen felháborított. Egy rendes kelet-európai történet, amely rendes kelet-európai történetnek nem lehet az a vége hogy a szó átvit értelmében, ami már nem létezik, dobozban maradjon a műsor. Nem marad dobozban. 061 253 88 12 Rövidesen Szabó Ferivel fogok beszélgetni. Ha gondolják, akkor találjanak meg. Úgy látom, hogy ebből hiányzik egy CD. Ez nem jó hír a kutyák és lovak olvasóinak. Pont reggel gondoltam arra, hogy milyen rossz érzés az, amikor az ember kiszed egy CD-t, vagy elvesz egy CD-t, és nem találja benne. Mi a helyzet? Helyzet van? 061 253 88 12. Ha valaki tudja, hogy hol van ez a Presszer egyes CD, reméljük, hogy otthon, az segítsen. Aki bármit szeretne mondani, az szintén. Ráadásul Torkos Matild azzal is kitüntetett, hogy a Facebook oldalán mutatta, hogy újraindul a Kejfejancsi, pontosan tisztában volt a Kejfejancsi szabályaival, annak be nem tartása nem mentesíti az embert a törvényszankciója, a Kejfejancsi szankciói alól. A kejfejancsi szankció és a törvény szankciói természetesen, természetesen különböznek. 061 253 88 12 oldalon Egy látható jól használható. A varázskönyvben egy csilló lapon, a 704. félő oldalon. Kis művésznő tett egy nagy csodát, s egy rádiós már közelre is lát. 12 53 88 12. Senki? Így nehéz lesz. Nem beszélgetni. Megnézem, hogy megváltozott-e a szám. Jó, Szlovákiáról, ami egyébként be is állhatott volna, nem fog beszélni. Szabó Feri nem vette föl, 8 órában egyeztünk meg, most 8 óra 8 perc van, én megpróbáltam. A helyzet az, hogy ezzel ért volna véget ezzel a beszélgetéssel a mai műsor, de ez így ebben a formában nem jött létre, így aztán, ha önök nem telefonálnak, akkor zene lesz. messzeség most nem ragyog, csak közelség, csak úgy segít, ha érzel, hogy megérint. 10 perc van, ez a Kéfé Jancsi. Um, abba a hangulatban be voltam 8 óra előtt, már ha akarnám, se tudnám visszavarázsolni magam. Ha hívnak, akkor beszélgettünk. Ha nem, akkor zene fog szólni. 061 253 88 12 Szabó Feri, Somewhere. Nem tudjuk hol. Így aztán azt se tudom elmondani önöknek, így meg nem is érdemes, hogy egyébként miért telefonáltam, miért hívtam fel. 061 253 88 12 Reménykedjük, hogy nincs baja, mint hogy azba is reménykedjünk, hogy az egyes CD meg lesz. Van mire reflektálni, van miről beszélni. Nincs ezzel kapcsolatban gondom. Önöknek el kell tudniuk dönteni, hogy akarják-e azt, hogy legyen a műsorban beszélgetés, vagy megelégszenek azzal, hogy én voltam, meg azzal, hogy zene szól. A legutóbbi lemezén Marian Faithful már csak szaval. Már nem énekel. Johnny Mitchell már nem is szavol. 061 253, nem akarok rosszat mondani. 253 88 12 Amennyiben nem telefonálnak, ugye a mai műsor könnyen lehetséges, hogy rövidesen véget is ér. Ha-ho. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven tress, or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. one more unfortunate, weary of breath, rashly importunate, gone to her death. Take her up tenderly, lift her with care, fashioned so slenderly, young and so fair. Look at her garments clinging like cerements, whilst the wave constantly drips from her clothing 061 253 88 12 először. Touch her not scornfully, think of her mournfully, gently and humanly, not of the stains of her, all that remains of her now is pure womanly. Make no deep scrutiny into her mutiny, rash and undutiful past all dishonor, death has left on her only the beautiful. Still, for all slips of hers, one of Eve's family, wipe those poor lips of hers, oozing so clammily. Loop up her tresses, escaped from the comb, her fair auburn tresses whilst wonderment guesses where was her home? Who was her father? Who was her mother? Had she a sister? Had she a brother? Or was there a dearer one still, and a nearer one yet than all other? Alas for the rarity of Christian charity under the sun. Oh, it was pitiful, near a whole cityful, home she had none. Sisterly, brotherly, fatherly, motherly, feelings had changed. Love, by harsh evidence, thrown from its eminence, even God's providence seeming estranged. Where the lamps quiver so far in the river, with many a light from window and casement, from garret to basement. She stood with amazement, houseless by night. The bleak wind of March made her tremble and shiver, but not the dark arch or the black flowing river. Mad from life's history, glad to death's mystery, swift to be hurled anywhere, anywhere out of the world. In she plunged boldly, no matter how coldly. The rough river ran over the brink of it. Picture it, think of it, dissolute man. Lave in it, drink of it, then, if you can. Take her up tenderly lift her with care, fashioned so slenderly, young and so fair. Ere her limbs frigidly stiffen too rigidly, decently, kindly, smooth and compose them, and her eyes close them, staring so blindly, dreadfully staring through muddy impurity, as when with the daring last look of despairing, fixed on futurity. Perishing gloomily, spurred by contumely, cold inhumanity, burning insanity into her rest. Cross her hands humbly, as if praying dumbly over her breast, owning her weakness, her evil behavior, and leaving with meekness her sins to her Savior. Nulla hat egy, kettő ötven három nyolcvan nyolc tizenkettő másodszor. can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake, and no birds sing. Oh, what can ail thee, knight at arms, so haggard and so woebegone? The squirrel's granary is full, and the harvest done. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withereth too. I met a lady in the meads, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. I made a garland for her head, and bracelets too and fragrant zone. She looked at me as she did love and made sweet moan. I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy's song. She found me roots of relish sweet, and honey wild, and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true. She took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore. And there I shut her wild, wild eyes with kisses for. And there she lulled me asleep, and there I dreamed, ah, woe betide, the latest dream I ever dreamt on the cold hillside. I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, La belle dame sans merci hath thee enthralled. I saw their starved lips in the gloom, with horrid warning gaped wide and I awoke and found me here on the cold hillside. And that is why I sojourn here alone and palely loitering, though the sedge is withered from the lake and no birds sing. 061 253 88 12. Senki többet? kísérleti műsor minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Szabó Ferivel majd legközelebb, hogy pontosan mikor nem tudom. Talán hétfőn vagy kedden, a jövő héten, szerdán, csütörtökön, pénteken, aztán az azt követő hétfőn sem lesz időlebonyolítású műsor. Az egy hosszú szünet lesz, de közben minden nap lesz felvételről egy-egy beszélgetés, Szeddel Endvai Ildikó, Mesterházi Attila csütörtökön pénteken, még nem tudom a sorrendet, Gábor György és Vizi Dávid, 24-én pedig Baksa Roland. Távolétemben az elérhetőségem, ez egy e-mail cím dörö, kisdkiser, mint doktor, pont, fialajanos a nevem, kukac, gmail.com. Amíg Iggy Pop énekel, addig elérhető vagyok az ismertetett telefonszámon is, utána Fogocska alapon, igen. Önökre van bízva. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be utolsó másodpercben került elő? Vámos Sándor. a számomra erecsend, meg kell mondjam őszintén, ami ezen a héten van. Vidanyára direkt nem foglalkozik talán politikával, lehet, hogy ezért nincsenek talán olyan aktívak. Ezért nem aktív. Elnézést, a tegnapi műsorban két gyöngyszem volt. Igen, ez igaz. Ez. Szeretném önnek elmondani, ha már volt képe telefonálni, hogy átmenetileg belenéztem abba a csoportba, amelynek a moderálásával ön foglalkozott. Szeretném önnek elmondani, hogy akkor tettem le önről és a teljes csapatáról végleg és olyan mértékben fegyelmezem magam, amilyen mértékben még sohasem. Tehát, hogy az ember, tehát maga a Facebook, az ön és a csoportja, amikor nem voltam nyáron, olyan mértékben hiányoltak, hogy már-már meghatódtam. Grossman Tibor írt nekem egy messenger üzenetet, eh, ami csak azért volt furcsa, mert az ő bejegyzései ebben a csoportban, amelynek nevét nem említem, eh, mert nem méltóak rá, eh, olyan tevékenységet folytatott, hogy magam is meglepődtem, hogy hirtelen mi lelte, hogy engem hiányol, és visszaírtam neki szokásomhoz híven, hogy ha megadja a telefonszámát, szívesen megmondom, hogy mikor kezdődik a műsor, bár megmondtam, hogy mikor kezdődik, szeptember 12-én, és nem volt okom, és a többiek se tették ezt lehetővé, hogy akkor kezdjünk. Körülbelül másfél hét kellett ahhoz, hogy a csoport és Grossman Tibor, köztük ön, olyan hangot üssenek meg, mintha semmi nem változott volna. Sikerült önöknek tíz napig örülni annak, hogy ez a műsor létre tudott jönni, semmit nem tettek annak a megfrissülésért, nem kell ehhez anyagilag hozzájárulni. Elég, ha betelefonálnak, elég, hogyha elmondják, hogy örülnek, elég, hogyha elmesélnek egy történetet, elég, hogyha azt mondják, hogy jaj, de jó. Ehelyett citromot csöpögtetnek a nyílt sebbe, hogy ezt annak idején apukám mondta, a műsor ahhoz képest, hogy milyen háttérrel rendelkezik, szárnyal, mint a főnix madár. Elmondtam reggel a beszédben, amit elmondtam, hogy egyébként ebben a műsorban, miközben dúl a háború, infláció van, a dollár és az euró az egekben, az emberek hétköznapi dolgaikról számolnak be. Holnap-holnap után kizárólag politikus interjúk vannak, beleértve, vagy olyan interjúkat láthatott az elmúlt időben, amilyen interjúkat egyébként ezt megelőzően nem, és nagyjából hasonló színvonalon próbálok teljesíteni. Ön mégis egy olyan elégedetlenség tevékenységének ad hangot, amire én semmilyen módon nem adtam okot, és azt kell, hogy mondjam, hogy miközben egyébként eh, eh, minden módon száműztem a telefonomból az ő jelenlétét, még megszólalhat, de soha többet ebben a műsorban nem szólalhat meg, mert annél, annál kártékonyabb mint ön és a társai, az én életemben még nem volt. Ön nem az a fuldokló, aki egyébként lehúzza az embert, amikor megmenti, hanem ön az a fuldokló, aki eljátsza a fuldoklót azért, hogy engem kinyírjon. Nem, nem, nem. Ez nem, nem érdekel a nem. Ez nem igaz, ez már lassan üldözés. Nem, ez nem üldözési máni, ez, ez az a Facebook, amiről egyébként az emberek Filippus Gáborral... Hogy, hogy mondjak, az... mondatot én is? Persze. Jelen... Egyébként, egyébként nem érdemes semmit sem mondani, akik egyébként türelem, türe, aki a csoport tagja. Türe, türelem. Egyelőre még én határozom meg azt, hogy itt kibeszél. Elég, ha valaki ezt a csoportot nézi. Nagy, én immáron két hete egyáltalán nem néztem rá, és ígéretet tettem, és soha többet. Ha az ember rosszat akar magának, nézze meg ezt a csoportot. Most mondhatja. Nem igaz. Mit szeretne mondani? elmondtam, amit mondom. Azt szeretném mondani, ha kapok szót, hogy maximálisan nem igaz, így aláhúzza háromszor, amit... Aki, amit mondtam, az száfolja meg. A, a, a, a, mondja meg, hogy mi nem igaz belőle. Az nem igaz benne, például, hogy én citromot csöpögtettem az ön. Ön hagyja azokat a hangokat, amely érti, minden egyes kérdés, ami a műsorral kapcsolatban fölmerül, azzal kapcsolatban meg lehet engem találni, és fel lehet tenni egy kérdést. Önök egymás között, mint a fingjukat szagolgatják egymás gőzét. nem, nem, nem, ne haragudjon, ez nem Én nem haragszom, én utálom önt, megvetem, mint a szart. Örültünk, örültünk. Mondom, megvetem, mint a szart önt. Így szemtől szembe mondom. Igen, Engem? Igen. Hát ez, ez, ez, ez. Elnézést, amikor házassági Igen. problémája volt, és elmondta a problémáit, akkor miért viselkedett egészen másféleképpen? Miért mondta azt, hogy hirtelen rádöbbent arra, hogy az életnek máshol vannak a hangsúlya, és amikor vagy rendeződött a házassága, vagy ki tudja, túltette magát, akkor visszatért ugyanaz a szahar jellege, ami egyébként korábban volt. Mitől volt ön más átmenetleg két hétig? Na jó, jó, jó kicsinyes, rossz indulat. Aha, mm -hmm. volt kitől tanulnom. Takarodjon innen. Hát. Takarodjon innen. A csoportjával együtt. Jó, hát akkor... Keressenek másra állatot, amin élősködhetnek. Uh mhm. -huh. Kurvára nem érdekel a jelenléte akkor most, most akkor kiborult kell. Nem borultam ki. Kiengedtem magamból mindazt, ami egyébként, amikor a Máté Gáborral beszélgettem, és utána azt mondta, hogy kár volt megszólalnia, mert ő a Facebookot nem nézi, de időnként elmondják, hogy mi van rajta. Maga mindazt megtestesíti, ami a Facebook negatív oldala. Megtestesíti mindazt, ami az élet árnyoldala, ami emberi jellemtelenség. Na, még valami jót, még valamit hallgatom. Még valamit? Nézze, magának egyébként semmi se áll jobban, mint a hallgat. Ennél már csak az lenne jobb, hogyha írna, írni se írna. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Jó, hát ez, ez, ez, ez. Soha többet ne telefonáljon idebe. Tele. Meghallom a hangját, soha többet nem fogok szólni önnel. Jó, akkor, akkor az idével a, beszéljen a, a, a, a miadánkos nagyjal, az, az áll önnek. Kivel? Azzal a miadánkos Gaudi nagyjal. Addal. A Gaudival nem beszélgettem az elmúlt két évben. Nem, azt, az ajánlom, addal. Az, az. De ne ajánljon nekem. Ön nincs abban a helyzetben, hogy bármit is ajánljon. Érted, de akkor önnek, ön sincs abban a helyzetben, nekem megmondja, hogy mikor és hova telefonáljuk be. Oké, okay, rendben van. Kusasz pardon, Nixas pardon. Ennyi. Nem mondom, hogy szerettem volna ezt mindezt elmondani mind az, amit a Facebookkal kapcsolatban az ember rosszat gondol, elnézést, hogyha vulgáris lettem volna. Mind az, amit önök egyébként segítőkészségben tanúsítottak az elmúlt időben, mind azt ez a csoport negatívumként. De tényleg Grossman Tibornál vagy, van ott egy darvas nevezetű ember komolyan mondom, egyetlen egy dolog miatt ismerkednék meg ezekkel az emberekkel, mert kíváncsi lennék arra, hogy hogyan tud valakiben ennyi kicsinyesség és ennyi rossz indulat megférni. Egy olyan ember, aki egyébként kizárólag az én műsorommal kapcsolatban nyilvánul meg, illetve hát megnyilvánulnak máshol is, de ezért egy csoportot tartanak fönn, és semmi más nem csinálnak, mint nem létező dolgok kapcsán nyavajognak, vagy olyan létező dolgokkal kapcsolatban, amivel ami egyébként alkalmat adna arra, hogy egymás között megbeszéljük. Akár kiavítsa, mert valami nem stimmel. Arra módot se adnak. Elnézést, tényleg. Torkos Matild legalább olyan mértékben húzott föl, de benne is van valamiféle emberi hitványság, amit tanúsított az elmúlt időben a portréja kapcsán. És ezeknek az emberi hitványsága azért hoz engem ki a sodromból, mert biztos én is viselkedtem már hitványmódon, de legalább megpróbáltam korrigálni. Ez a csoport nem tudom mióta létezik, semmit nem változik. Mutatja az életnek egy olyan árnyoldalát, amivel kapcsolatban azok az emberek, akik velem kapcsolatban vannak, Amiatt kerestelek téged, én most éppen adásban vagyok, de köszönöm, hogy visszahívtál. Azt akartam megkérdezni tőled, hogy a te gyakorlatod az micsoda, hogyha valaki egyébként letilt egy interjút? Tehát van-e ennek jogi protokollja? Elkészül egy műsor, először elkészül egy műsor, konzert, megegyezünk, hogy x időpontban lemegy, majd azt írja, hogy köszöni szépen, nem kér belőle. Az ember megpróbálja rábeszélni, nem sikerül, és mérhetetlenül. Tehát, hogy mondjam, nem tartom véletlennek, ami történik, mint hogy sohasem véletlen. Ma már kinőttem abból, hogy ezt elismerésnek vegyem, és bíróságra biztos, hogy emiatt nem akarok menni, csak egész egyszerűen annyira régen történt meg velem, hogy első felháborodásomban fogtam magam, és felhívtalak. Mivel jár együtt? És milyen címen nyer? Aha. Ja. Jó, ennyi lett volna összesen, csak mérhetetlen dühös voltam. Szia! Oké, okay, szia! Kolosi Pétert nem hallották. Őt kerestem a Kotruc a Svábit hívtam, és Szalaidánnál beszélgettem meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Kíváncsi voltam arra, hogy Grossman Tibor képes-e arra, hogy megadja a telefonszámát és beszélgessünk. Becsületére legyen mondva, gyáva volt. Pont olyan gyáva, hogy egyébként egyéb korábban viselkedett. Nem adta meg a telefonszámát. Cserében nem mondta meg nekem, mikor kezdődik a műsor. Eléggé kistílű helyzet volt, de Figyeljenek, itt van két srác velem, akik az elmúlt időben olyan nagyszerűségüket bizonyították, hogy én nem, egész, nem csak attól voltam meghatódva, hogy ők nagyszerűek, hanem amiatt voltam kiakadva, hogy én ezt korábban miért nem vettem észre. Nem is arról van szó, hogy miért nem honoráltam, mert ez nem így működik. Nekem ezt megtanították. De az, hogy legyen egy csoport, amely nevében az én műsoromat tünteti föl, és ezzel kapcsolatban beszélgetnek egymással, gyakorlatilag olyan benyomást keltenek, mint hogyha annak tudnának örülni, hogyha minden nap kitörném a nyakamat. Egyébként e, ezzel nincs probléma, lehet, hogy egy szappanoperát erre lehet alapozni, de például egy olyan ember, aki újra kezd, mint én, keresenek még egy parit, aki úgy kezdett újra, mint én, ezzel a múlttal, ezzel az életkorral, és most nem felvágok, hanem egyszerűen csak a tényeket mondom. Azt figyeljenek, az azért a biztatást vár mint hogy mindenki biztatást vár. Ha valaki elesik és újra talál járni, mert összetörte magát, az biztatásra vár. Aki ezt nem teszi meg, nem követel semmit. Aki az ellenkezőjét teszi, hát lelke rajta. De ha most bárki bármit akar mondani, hajrá! Vámos Sándornak az aljasságánál már csak a bátorsága nagyobb, hogy képes egyébként betelefonálni ide. A pofátlanságnak a csimboraszója. Nulla hat egy kettőt, három tizenkettő. Valamit meg fogsz mutatni? Valaki szeretne még hozzászólni, megjegyzést tenni, bármi? 061 Figyelek, ha van mire. 8 óra 40-kor már nem fog véget érni a műsor, mert ez már elmúlt. Wow! Ez már karácsony van? De Felnőtt műsorokat is fogunk csinálni? Figyelj, felnőtt műsorban ez azért nem látszik elég jól. Hát pedig azt gondoltam, hogy ez fölkelti az érdeklődésüket, és akkor ez majd telefonálni fognak, de nem mondanám, hogy ezt kellett hozzá. Hoppá! Ez mi? Hm. Hát úgy látom, hogy ezt se hozta ennél nagyobb mértékben tűzbe önöket. Pedig amit most elmondtam, az és higgyék el, hogy ez természetesen nem Vámos Sándorra és rám áll. Ugyanez vonatkozik rám. Ugyanígy viselkedem én tudatosan olyan emberekkel. Én valójában, amikor Torkos Matildot megkerestem, jót akartam neki. Az, hogy egy interjú mivel jár együtt, azt egy évtizedek óta újságíróként működő embernek nem kell elmagyarázni. Az, ahogy az interjúban majd azt követően viselkedett számomra egy olyan csalódás, amit csak és kizárólag azért akarok az önök tudtára hozni, mert nem egy magánemberi csalódás. Nem arról van szó, hogy csalódtam Lakatos Jánosban vagy Kurtács Andrásban, akikkel együtt dolgozom. Mert hogyha csalódnék bennük, azt nem lenne itt most elmondani önöknek, mert kibeszélném őket. Ha valaki a nagy nyilvánosság előtt, még akkor is, hogyha adás előtt elvállal valamit, majd abból olyan módon menekül ki, ahogy ő tette, annak példaértéke van, vagy ha példaértéke van, akkor ezt meg kell mutatni, és én ezt meg fogom önöknek mutatni. Mert nem tudom pontosan, hogy, Azt írta valószínűleg Vámos Sándor egy magánbeszélgetést eh, kibeszélni, nevezetesen ami a feleségével volt kapcsolatos, az nem érdemos. Valószínűleg igazolom, És ezt csak azért teszem, hogy tisztában legyenek azzal, hogy eh, tehát ő egyébként eh, látható módon form magában. Ebben meg van követve. Amikor az embert nagyon kihozzák a sodrából, akkor képes olyasmit tenni, amit utána rész, részeket illetően lehet, hogy megbán. Vámos Sándornak a magánéleti változása okán való, kifelé való változása olyan szembeszökő volt, hogy nem tudtam ezt nem megtenni. Sajnálom, de nem bánom rosszul tettem, de ahhoz, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljak vele, és azzal a csoporttal, akiket ő fémjelez, erre lehet, hogy szükségem volt. Sajnálom, hogyha valamilyen emberi gyarlóságot is megmutattam önöket magamból, megmutattam önöknek magamból, amivel csalódást keltettem, vagy ami nem tesz, nem, nem, áll, nem áll jól az én fényemnek, ha egyáltalán van. soha nem fogom elfelejteni. E, a kurtás kedvéért még el kéne vinnem javítóba azt az üzenetközvetítőt, amivel rendelkezem, és ami most nem működik, de ugye annak idején az ennyinek volt üzenetközvetítős automatája, és ez egy régi történet, már a jelenlevők lehet, hogy nem tudják. Ott volt egy, ugye volt egy automata, amit fel lehetett hívni műsor után, és ott le lehetett mondani a véleményt. Akkor még nem nagyon volt e-mail, ez, ez 1996 és 2000 között volt és volt egy hölgy, aki hosszú monológokat mondott rajta, némileg akadozó nyelvvel, mint aki egyébként alkoholos befolyásoltság alatt van, és aztán egyszer sikerült vele egy műsort készíteni, valahol a 9. keleti Soroksári úton lakott, és benne volt a teljes keserűsége az élettel kapcsolatban, de volt még egy történet, és az egészen hihetetlen volt, volt valaki, aki fel akart akasztani, azért én is kaptam már egy pár fenyegetést az életemben, pisztolygolyót fel akart akasztani, és kiment az ECHO tévében. Tehát valami műsor kapcsán, és a többiek voltak annyira elővigyázatlanok, hogy lehozták. E, és miután ott volt a telefonszáma, fölhívtam, e, és megfenyegettem, hogy beperlem, miközben jó, voltam, amikor ezeket nagyon komolyan vettem. E, és rendőrségi eljárás indult, és aztán valahogy mégis hajlandó volt velem beszélgetni, és egy komlói bányász volt az illető, aki, mint utólag kiderült, a teljes élete keserűségét velem kapcsolatban élte ki velem, akivel egyébként semmi baja nem volt, de látott egy műsort, ami alkalmas volt arra, hogy a teljes dühét és szomorúságát és ecet jellegét rámöntse, miközben azt nem én idéztem elő, de valamilyen módon mégis én kerültem akkor a létcsapóba. Elnézést kért tőlem, egészen megrendítő beszélgetés volt, és az emlékét soha nem fogom elfelejteni. Vámos Sándornak egy ilyen megbánása volt, aztán visszasüllyedt a hullámsírba. A kumlói bányász emelkedettségét így meg se közelítette. Senki többet? Mondja szívem. Párbeszédet akar veled folytatni, Jánoska. Nyolc óra ötven van. Senki nem akar telefonálni? Ennyi volt? Érthető volt, ami elhangzott. Elfogadható, elfogadhatatlan. Az élet mélypontja, fénypontja. Thank you. és megállnak végre az ég.